Lehenik eh, korrika txipi antolatzen da, hor eh, urepelen, hori uh, urepele aldude eta bankako eskolekin. Eta gero eguna hasiko da denentzat, edo publikoari edekia, ameketan. Izain da urgentzat ikusgarri bat, eta gero bon, mekarrika animazioak, jena baita gaiteroak, ziganteak, zabaleta anaiak eta ostatu ibiltaria. Eh, eguerditan erran eh, bezala erri bazkaria, eta hor, uh, eh, urepeleko kantariek, uh, urepeleko eta ibarreko bertsolariek animatuko dute uh, bazkari hori. Eta gero, behar jatsaldean hasiko da pixka bat abiatzea zinez prestatze hori, eta hor, kantaldi bat prestatu dugu, hor, urepeleko kantariek ere algarrikin kantu bat eginen dute, Aire aizpek ere kantu bat inendute momentu hortan, eta Ko, aurtengo kantua ere kantatzuko dute eh, kantu hori egin dutenek. Be, eh, urepele txipia da, eh, iba aldudeko ibarra rokorki eh, bideak eta ertsiak dira, beraz, eh, jakin behar da joan inkari sistema bat emanen dela plantan aldudetik urepelerat. Beraz, aparkalekoak alduden izanen dira eta autobusek eh, ere dituzte urepele arte jendeak. Eta uh, bestalde garazi baigurriko eka, kantoratzen ditu bi autobus, uh, autobusez din nahi duten jenden garazi eta baigurritik. Bi aukera izain dira, goizetik ditia beraz amekontan hartuz uh, autobusa du garazin eta amekak eta laurtenetan uh, Eta bestea, ahatsaldean ditea, iruontan hartuz autobusa garazin, eta iruak talaur denetan Uh, autobus horien hartzeko ere, uh, behar da deitu izena emaiteko, jakin dezagun eh, susen uh, kupurua zein izain den, eta hori garazi baigurikoa eka deituz.